الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalus sunnati wal jama'a a garin tsagero karamar hukumar rimi jihar katsina a duk rana irin ta yau litinin domin ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwaɗa littafin babban malamin nan imamu malik ibn anasin rahimuhullahu ta'ala idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya a ƙarshen hadisi na 192 a cikin kitabun salati babu tarkin kira'a khalfal imani fi ma jihar fi a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na sha ɗaya a dai cikin kitabu saladin hadisi na 193 farkon babin da yake magana akan babu ma ja'a fit tamini khalfal imani wannan babin ba mu yi shi ba ko babu tarkin na na bayan shi ne za mu tashi ko kalfal imami fi ma ji harafi ko shi ne za mu tashi yauwa na kama mu yi shi ba to afuwan za mu tashi hadisi na 191 kenan farkon babi na goma a cikin kitabun sala imami fi ma jihar fi imamu malik ya ce wannan babi zai karantar da mu cewa mamu zai bar karatu a lokacin da yake bayan liman fi ma jihara fihi a wurin da liman ke bayyana karatu abinda imamu malik yake nufi da wannan babi shine a wurin da liman yake yin karatu a bayyane sallar asuba gaba dayanta sallar magrib raka'a biyun farko sallar isha'i raka'a biyun farko sallar juma'a sallar idi a waɗannan salloli duka liman yana bayyana karatu a wannan rakawa'i wanda muka ambata to a lokacin da liman yake karatu a bayyane duk wanda ke bayan liman mamu kenan zai bar karatu ba zai karanta komai ba har fatiha ba zai karanta balle sura a wannan lokacin mai zai yi zai saurari karatun liman shi ne abinda imamu malik yake nufi da wannan babu kun ga saɓanin abinda muka wuto a baya babi na baya shi kuma ya bayyana bayanin cewa idan liman yana karatu a ɓoye to a kuma mamun zai yi karatu shi ne babin da muka wuto wannan babin shi kuma in ana karatu a asirce a bayyana afuwar to a nan mamu ba zai yi karatu ba shi ne imamu malik ya ce babu tarkil kira'a kalfal imami fi ma jihar shi, babin barin karatu a wurin da liman yake bayyana karatu haddasa ni ya haya an Malikin. عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ khalfal imam imamu malik ya karɓo wannan hadisin daga nafi'u maula ibn umar ɗaya daga cikin malamansa nafi'u yake ba mu labarin cewa anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar sahabi kuma malamin nafi'u kana idza su'ila ya kasance idan an tambaye shi hali ya karau ahadun kalfal imami shin mutum zai yi karatu a lokacin da yake bayan liman idan aka tambaya abdullahi dan umar wannan tambayar kala amsar da yake bayarwa yana cewa idan salla ahadukum khalfal imami idan ɗayanku yana salla a bayan liman fa hasbuhu qira'atul imam ya ce karatun liman ya isar masa karatun liman ya isar masa mun fahimta da aka wala ya kara ba zai yi karatu ba sai ya shiru amma wai za a salla wahadahu idan kawai yana salla shi kadai fali ya kara to ya yi karatu wannan kuma wajibi ne ƙala ya ce wa kana abdullahi ibn umar la ya tsana'u kalfal imam ya ce abdullahi ɗan umar ya kasance baya yin karatu a bayan liman ibn abdulbar annumari mai tamhid sharhin muwadda yana cewa zahiru haza annahu la yara a fi sirri fi sirri al-imami wala fi jahri idan muka dauki zahirin wannan fatawar ta Abdullahi dan Umar za mu iya fahimta za mu fahimci cewa shi Abdullahi dan Umar baya da fahimtar za a yi karatu a bayan liman sawa'un liman yana karatu a asirce ko yana yi a bayyane ولكن مالك قيده بترجمه الباب ان ذلك فيما جهر به الامام بما علم من المعنى ويدل على صحته ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان ينسك للإمام فيما جهر فيه ولا يترؤم اخوه wa ya dulla ala annahu kana yaqra'u ma'ahu fi ma asarrafi ai kun ga abinda aka ce cewa abdullahi da umar ya kasance in an tambaye shi an yi karatu bayan liman sai ce idza salla ahadukum khalfal imam fa hasbuhu qira'atul imam idan ɗaya ku yana salla bayan liman karatun liman ya isar masa to a wani sallar a inda ake bayyana ko a inda ake asartawa nan bai bayyana ba wai za salla hu ya ce idan kuwa yana salla shi ɗaya ya ƙara ya karatu ƙala kuma ya ce wa kana abdullahi ibn umar la ya ƙara kalfan imam abdullahi umar bai karatu a bayan liman to a inda yake bayyana kuwa inda ake asirtawa shi ne ibn albar ya ce zahirin wannan ya yana mana da asirce da a fili duka ɗaya ne mun fahimta to sai ce sai dai tarjamar da imamu malik ne ya ce babu tarkil a kalfal imam fi ma jihar fihi to za mu fahimtar cewa a fahimtar shi imamu malik nan abdullahi dan umar yana magana ne a lokacin da ake yin karatu a bayyane mun fahimta yana nufin idan ana yin karatu a bayyane to wanda yake bayan liman ba zai karatu ba da kuma aka ce abdullahi umar in yana bayan liman bai karatu a fahimtar maluku idan ana yin karatu a bayyana ake nufi kun fahimci wannan haka ibn albar ya faɗa zahiri ga abin da yake nuna amma amma tarjamar da imam malik ya mababi to ya nuna mana cewa shi ga abin da ya fahimta sai ibn albar ya ce cewa wannan fahimtar ta imam malik akwai wata ruwaya wadda za ta karfafe ta shi ne abinda aka ruwaito daga abdulrazak a cikin littafin sa'al musannaf daga ibn jurej an zuhuri an salim ya ce anna ibn umar shi abdullahi umar kana yansu tilil imam ya kasance yana yin shiru yana sauraron liman fi ma jihar fihi a inda yake bayyana karatu wala ya ƙara ma'ahu bayin karatu tare da shi wa huwa ya dullu ala annahu kana ya qara'u ma a fi ma sarrafi. wannan sai yana mana idan yana yin karatu a sirri to yana yin karatu da shi amma idan ana yin karatu a bayyane to baya bin sa da kun ga tarjuma imam malik ta fito fili kenan da haka wannan aikin na abdullah dan umar ana daukar shi akan cewa in ana yin karatu a bayyane to ma mu ba sai yayi karatu shiru ma mu zai yi a wannan lokacin abinda ake so a wannan lokacin ya saurari karatun liman karatun liman shine matsayin karatunsa amma idan liman yana karatu a asirce wannan mutu a babin baya cewa zai yi karatu kala ya haya samitu malikan ya ƙulu al'amuru na, an ya ƙara'ar rajulu wara al'imam fi ma la ya jihara fihil imam bil ƙira'a wa ya turkul ƙira'ata fi ma ya jihara fihil imamu Bilkira'a, imamu na maliku ya ce kamar da yahya yake cewa sami'tu malikan an ji maliku ya kulu yana cewa imamu malik ya ce al'amur na yadda al'amari yake a wurinmu a bil madina ce a garin madina abinda ke fahimtar malaman madina a wajen kamar yadda imam mali yake fada an ya kara'a ar-rajulu wara al-imami shine mutum ya karatu a bayan liman fi ma la yajharu fihi al-imam bil qira'a a wurin da liman yake karatu a asirci a wurin da liman ba bayyana karatu yake ba kamar sallar azhar gaba dayanta kamar sallar la'asar gaba dayanta kamar raka a biyun ƙarshe a sallar isha'i raka a ɗayan ƙarshe a sallar magrib a nan dun mu zai yi karatu a sallar a zahar rakawoyi biyu ɗin nan zai karanta fatiha da sura a rakawoyi biyun ƙarshe zai karanta fatiha kaɗai, a sallar isha'i biyun ƙarshe fatiha kaɗai zai karanta a sallar magrib ɗaya ƙarshen zai karanta fatiha kaɗai imam malik ya ce wannan shine yadda al'amari yake a wajen malaman madina amma wa ya ci rukun ƙira'a fi ma ya jari fihin imam bil ƙira'a amma ba zai yi karatu ba a inda liman yake bayyana karatu a nan ya ce ba zai yi karatu ba a nan wurin sai ya shiru mun fahimta ya ta sauraren karatu Allah ta'ala ya ce wa idza qura al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu idan ana karanta al-qur'ani to Allah ta'ala ya ce ku shiru Ta kaga kanku karatu kenan wa tu lahu kuma ku saurari wa tu kuma ku saurari wannan karatu mun gane wannan kawai duk malamai suna cewa babu saɓani cewa wannan ayar tana magana akan kan sallani mun fahimta ana tana magana akan kan sallani da haka wannan shi ne abinda jimhurin malamai suka tafi a kansa cewa idan ana karatu a sallar da ake yin karatu a ɓoye mamu zai yi karatu amma idan sallar a bayyana ake yin ta mamu ba zai yi karatu ba ƙala wa ya haya an malikin an ibin shahabin, an ibin ukaima allaifi an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallaman sarrafa min salatin jahara fiha bilkira. faƙala halƙara a ma'imin kuma kum ahadun anifan faƙala rasulun na'am ana ya rasulallahi ƙala faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inni a ƙulu mali una za'ul ƙur'ana fanta hannasu anil kira'a ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma jihar fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bin kira'a hina sami uzalika min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imamu malik ya karbo daga ibn shihab shi kuma ya karbo daga ibn ukaima al-laisi shi kuma ya karbo daga sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yarda sayyidina abu huraira ya ce annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in sarafa min salatin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallama sallah jahara fiha bil qira'ati wanda a wannan sallar ya bayyana karatu a wannan sallar a wata ruwaya sai na abu huraira ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salatar subuhi manzan allah ya mana sallar asuba haka ya zo a wata ruwaya. abu dawud ya karbo daga sufiyani ibn uyaina shi kuma ya karbo daga zuhuri bi sanadihi faqala yace na zunnu annaha salatu subhi yace yana kyautar tun wannan sallar da abin ya faru sallar asuba ce da aka sallar asuba ne manzo Allah ya sallame shine shi wannan Abu Huraira yake cewa manzo Allah ya sallama wata salla wanda ya bayyana karatu a ciki shine muka ce sallar asuba faqala sai manzon Allah ya juye ce hal a ma'i minkum ahadan ahadun anifan ce kai jama'a wani ya yi karatu tare da ni dazun da muna sallan nan ma'ana lokacin da nake karatu a cikin kwakwai akwai wanda shi ma yayi karatu faƙala rajulun na'am ana ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya ce e eh, gani nan ya manzan Allah ni na yi karatu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce qala rajulun na'am ala ya rasulullah qala sai abu huraira ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce inni abu lalle ni ina cewa mali unaza za'a me ya sanya mutane suke yin jayayya da ni cikin karatun alqur'ani mana mai sai mai sanya ina karatu waɗansu su ma suna yin karatu a bayana kamar yana ke kenan da ni ina karatu shi ma yana karatu mazala ce mai sa mutane suke yin haka to lokacin da manzan Allah ya faɗi haka fanta hannasu anil kira ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma jahar fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilqira'a hina sami'u zalika min rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutane suna jin manzo Allah ya wannan fadar daga ranar sai suka daina karatu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma damar dai manzon Allah yana karatu a bayyane lokacin da suka ji manzon Allah ya faɗi wancan magana daga nan sai suka daina ka gami wannan yake nuna maka wannan yana nuna maka cewa idan liman yana karatu a bayyane ba a yin karatu tare da shi wanda ya karatu tare da shi kama yana gaja da liman ɗin dambe mun fahimta wannan hadisin kama yadda malamai suka ce yana nuna mana Allah ta likira a ma'al imami idan jihar bi ummul Qur'an wala gairaha idan liman yana karatu a bayyane ba a yin karatu ba za a karanta fatiha ko waninta ba ba za a yi ba amma idan yana karatu a asirce wannan an samu a mun fahimta babu ma ja a fita amini kalfar imam to babi na gaba zai karantar da mu abinda ya zo game da at-ta'amin a lokacin da mutum yake bayan lima a tamin shi ne fadar amin fadar amin idan ana karatun fatiha aka ce gairil magdubi alaihim waladdallin me ke cewa sai a ce amin to wannan fadar amin din idan mutum yana bin liman zai ce amin ko ba zai ce amin ba shi ne abinda wannan babi da ya karantar da mu babu ma ja a fita amini khalfal imam babin abinda ya zo dangane da cewa amin a lokacin da mutum yake bayan liman قال حدثني يحيى an malikin an ibn Shihabin, an sa'id ibn musayyib wa abi salamata ibn abdurrahman annahuma akhbarahu an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika gufira lahu ma taqaddama min zambihi fa qala ibn shihab wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu amin wannan hadisin imamu malik ya karbo su a wurin ibn shihab imamu zuhur kenan shi kuma ya karɓo daga sa'id ibn al da kuma ubai da kuma abi salamata ibn abdurrahman kenan shi malamansa su biyu ne a cikin wannan hadisin malaman nan nasa guda biyu annahuma akhbarahu su biyun sun bashi labari an abi hurairata cewa sun jiyo daga sayyidina abu huraira annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iza ammanal imamu idan mamu ya ce amin idan ya je ƙarshen fatiha kenan fa'amminu kuma ku ce amin kuma mamu ku ce amin kuma mamu ku ce amin fa'innahu man wafaƙa ta aminu ta aminal mala'ikaci fadala ce domin yadda al'amari yake duk wanda amin ɗinsa ta dace da amin ɗin mala'ika suka ce filikauli wazzamani ya dace a magana da kuma lokaci ya dace a magana da kuma lokaci lokacin da mamu ya ce ko kuma lokacin da liman yana karatu ya ce ghairil magdubi alaihim waladdallin sai manzo Allah ya ce idan liman ya ce amin ta kenan liman zai ce amin to kuma mamun da ke bayansa fa aminu ku ce amin sai manzo Allah ce idan amin ɗinku ta dace da mala'ika Abin da ake nufi a nan shi ne mala'iku idan sun ji ana karatun fatiha aka ce amin su ma suna cewa amin to idan kuka yi sa'a kuka faɗa amin ɗin nan tare da mala'iku mala'iku suna amin kuma kuna amin kuka dace a wajen faɗa da kuma lokaci kun fahimta to idan aka yi wannan sa'ar amin ku ta dace da amin ɗin mala'iku ya ce gufira lahu ma ta ƙaddawa min zambi duk wanda ya ce amin sai an gafarta mai sa kali ibnu shahab ibn shahab imamu zuhur kenan ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula amin manzo allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya kasance yana cewa amin idan yana sallah in ya zo gan in ya zo gairul maktubi alaihim waladdallin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce amin mun fahimta to kaji wannan hadisin kenan a wannan hadisin liman zai ce amin mamuwa na za su ce amin a asirce za su ce ko a bayyane na ina ne ya nuna a bayyane cikin hadisun na wa'alaikun salam haito hmm. hmm. hmm. eh, na liman ya haito na mamuwa a shi a hadisin mai nuna mamu yanzu ka ce iza ammanal imamu idan liman ya ce amin kaga kai mamu ba za ka san liman ya ce amin ba in ba a bayyana yi ba sai ka ce wannan yana zai bayyana to shi mamu in ya ce amin wa zai ji balle a ji ya ce wani ya ce amin eh sai na ce a bayyane zai ce ko a asirce sai mai ya nuna a bayyane a ƙulu ku ce amin na ce ka ce amin mai yana cewa a bayyane nake ni ka ce a abu abin da yi na haka kawai ce ce amin na nuna a bayyane za ka hidi ko a asirce eh da hausa wani ce amin sai shi ce amin cikin zuciyarsa ya daidai bai yi abin da ka ce ba sai kuma ya bayyana bai yi abin da ka ce ba kaga cewa faƙulu amin ba ta nuna sirran ba ta nuna kuma jihar haka ne? eh? to wa ya haddace risala? hmm? littafin risala na abu zai da alƙirawa ne na wani musa eh malam musa ya dace risala ya zama ba balike mai mai risala ya ce game da amin dinnan ne wa zai ya hakaito abin kuna bai kawo nassar risala din ba malam abu zai da alƙirawa ne me ya ce game da fadar amin a sallah ba wanda ya ce ya tuna iziya ba mai iziya ya magana kan amin hmm? me ya ce na? wa zai dubo mana za ka dubo ta ka dubo nassar sala sati mai zuwa sai mu zo ka karanta shi sai mai mukarana da wannan hadisun shi zai fito mana da kila abinda malikiya suka hada da iziya ba mun gane amma da yanzu mu abinda muka iya fahimta a wannan hadisin da mamu da liman da za ce amin ko to za mu ji abin da 'yan malikiya suka ce sai mu ga mai risala kai mun gane to ƙala wa haddasa ni an malikin an sumayya maula abi bakari an abi salihin asammani sammani an abi hurairata anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama ƙala Iza ƙala imamu غير المكتوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أولا رواية من ذا الله صلى الله عليه وسلم daga Abu Huraira yace idza qala al-imam idan liman غير المغضوب عليهم ولا الضالين idan liman ya faɗi haka faƙulu amin to ku ce amin ku ce amin fa'innahu man wafaƙa ƙaunuhu ƙaunar mala'ikaci domin duk wanda ya dace da faɗar mala'iku gufira lahu ma ta ƙaddama min zambi za a kankare mai zunubansa wanda ya gabatar minas saga'ir wal kaba'ir ala zahiri zahiri da babba da ƙarami. amma dai nasoshi da dama suna na ƙanana ne ake kankarewa su manya sai idan an yi tuba an yi istighfari an cika sharaɗan tuba da makamantansu mun gane a wannan hadisin liman zai ce amin eh a wannan hadisin liman zai ce amin eh na'am a wannan hadisin mai liman zai ce shi a manzala ya ce idan ƙarar imamu غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين kenan ban da liman eh na a zahirar hadisu to a bada ne shi eh akwai wani istinbadi wanda yana zai ce eh hadisun ba to in ka dubo sai mu hada da wannan hadisin da waɗancan na ba amma dai a wannan yanzu manzo Allah ya ce idan liman ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin ku ce amin ku so a ku wanda ke bayansa mun gane ku wanda ke bayansa ku ce amin shi kafin nan kafin sati mai zuwa din A malin zurkani a sharhin muwadda ya ce fi hujjatun zahiratun ala annal imama layu amina wa huwa alhamilu ala sarfi qawlihi idza ammana an zahirihi لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا والأمر للندب عند الجمهور وهكا ibn baziza an ba'dul ulama wujubihi alal ma'mumi li zahir al-amri qala wa awjabahu az-zahiriyya ala kulli musallin warada bi hadisi warada بحديث المسيء صلاته حيث تكسر له صلى الله عليه وسلم على الفرائض ولم يذكر له التأمين ولا غيره فدل ala annahu istihbab to kaga yake cewa zahirin wannan hadisin ko wannan wanda muka ji yanzu hujja ce a fili cewa liman la yu'minu baya cewa amin baya cewa amin wannan hadisin haka ya nuna ya zahirin sa ko to sai suka ce huwal hamilu ala sarfi kauli kuma wannan hadisin shine waɗansu malamai suka ɗauka suka ce wancan hadisin na baya da ya ce idza ammanal imam suka ce to wannan hadisin ya nuna cewa wancan idza ammanal imam tana buƙatar a mata ne ayi mata tawili yasa suka sarrafa shi suka juyar da shi daga cewa shi kansa hadisin ba bai nuna liman zai yi amin saboda ga wannan ya. kun fahimci hujjarsu to amma dai sati mai zuwa insha Allah za mu bayani in ka zo da abin da mai risala ya ce wa an malikin an abi zinadi an al an abi hurairata an na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala idza qala ahadukum amin wa qalatil mala'ikatu fis sama'i amin fa wafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min zambihi imam malik ya karbo daga abi zinat shine abdullahi ibn zakawan ani la'araji shi kuma ya karbo daga araj an abi hurairata daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah ya ce iza ƙala a hadukun amin idan ɗayanku ya ce amin a ina ya ce a ina zai kawai haka na in ya ce amin koko an ya gama karatun fata eh nan da ya ce haka iza ƙala a hadukun amin idan ɗayanku ya ce amin a karatun fata ko ba a karatun fata ba ruwa eh? kawo ina aka ce wa hufin salati eto eh abu hadisan ba mai suka nuna mana yawa ba za ka ɗauko su da ya ka toho da su ko na ana nufin a ƙiba ƙira'atul fatiha kuma fis salati au gairi ha alal mu'tadi a itlaqihi wannan suka ce ya nuna mana a ƙarshen fatiha ake nufi ita kuma fatiha ko a sallah ko a wajen sallah in an karanta ta za a ce amin mun fahimta za a ce amin to idan ya ce haka ɗin idan ƙala a hadukun amin in ya gama karatun fatiha sai ya ce amin to sai aka yi sa'a wa ƙalatin mala'ikatu fis sama'i mala'ikun da ke sama su ma sai suka ce amin fawafaqal idahumal ukhra ukura sai aka yi sa'a aka yi daidaito ɗaya ta dace da ɗayar ta nan ƙasa ta dace ta waccan duk lokacin da aka zo sallah in aka ce amin mala'ikun da ke sama suna cewa amin to idan aka yi sa'a amin ɗin aka faɗe ta lokaci guda lokacin da na ƙasa ke cewa amin kuma na sama suna cewa amin to manzo Allah ce duk wanda ya dace da haka gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a kankare mai zunubansa wanda ya gabatar kaga wannan sai yake nuna cewa fadar amin din nan tana da muhimmanci amma matsayinta a sallah din mustahabbi ne kamar yadda malamai suke bayani wa haddathani an malikin an sumayya maula abi bakirin an abi salihin as-sammani an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala imamu sami Allahu liman hamida Faƙulu. Allahumma rabbana lakal hamdu فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه wannan hadisin imamu malik ya karɓo shi daga sumayya maula abubakirin shi kuma ya karɓo daga abu salihin assammani an abi huraira ta ya karɓo daga sayidina abu huraira allah ya ƙara masa yarda sayidina abu huraira ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙala manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ƙalal imamu idan liman ya ce sami allahu liman hamida idan liman ya ce sami allahu liman hamida kenan lokacin da ya dago daga ina daga ruku'u sai mun Allah ya ce faƙulu to ku kuma mamu ku ce Allahumma rabbana laka alhamdu, ku ce Allahumma rabbana laka alhamdu. sai manzala ya ce fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal mala'ika domin duk wanda ya dace ya faɗa mala'iku sun faɗa wafira lahu ma taqaddama min zambihi nan ma za a kankare mai zunubansa wanda ya gabata nan ma za a kankare mai abin ya gabata to kuma kun ga anan liman zai ce sami allahu liman hamida mu za su ce na idan liman ya ce sami allahu liman hamida mamumi za su ce rabbana lakal hamdu kenan su ma mu ba za su ce sami Allahu liman hamida ba eh sannan shi kuma liman in ya ce sami Allahu liman hamida ba zai ce rabbana wa lakal hamdu ba haka ne to a wannan hadisin malikiya ta ce araba ne shi liman shi ne zai ce sami allahu liman hamida ba zai ce rabbana lakal hamdu ba shi kuma mamu zai ce rabbana lakal hamdu ba zai ce sami allahu liman hamida ba ka kenan an cire maliman abinda zai fada shi ma mamu an cire masa abinda zai fada mun fahimta to shi ma fadar wannan rabbana na hamdu yana da falala falalarsa ne in kai sa'a daidai lokacin da kake fada malaku sun fada irin wannan lokacin kuka fada lokaci guda kenan duk zunubanka za a goge maka su amma ƙanana zunuba a ko ƙanana aka goge ma a samu nasara ko kaga falala ce ba ai karama ba Allah samu dace wa salam. idan mutum shi kada yake sallah zai hada zai ce ai shi ne liman shi ne mamu to zai ce sami allahu liman hamida sannan kuma zai ce rabbana lakal hamdu ita wannan rabbana lakal hamdu din su siga hudu ta zo ana cewa allahumma rabbana wa lakal hamdu sannan ana cewa allahumma rabbana lakal hamdu kamar yadda ya zo a wannan hadisin kaga bi kenan ko sannan ana cire allahumma ana cewa rabbana lakal hamdu ana cewa rabbana wa lakal hamdu kaga siga hudu kenan duk wanda mutum yayi yayi idan mutum shi da kada yake sallar shi lokacin da zai dago daga ruku zai ce sami Allahu liman hamida idan ya mike tsaye chip chip ya mike kyam sai ya ce rabbana wa lakal hamdu ko ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu wannan mai sallah shi kadai kenan wannan kuma duk malamai sun hada akan wannan ba sabani inda aka yi saɓani wajen liman ne da mamu shi liman a wannan hadisin zai ce sami allahu liman hamida ba zai ce rabbana wa lakar hamdu ba wannan kuma shi ne abinda malikiya ta tafi a kansa amma wasu malamai suna ganin liman zai haɗa biyun ne shi ma zai ce sami allahu liman hamida kuma ya ce rabbana wa lakar hamdu kamar yadda suke ganin mamu ma zai hada biyun ne zai ce sami allahu liman hamida kuma ya ce rabbana wa lakal kalhamdu saboda manza Allah ya ce sallu kamar kama ra'aytumuni usalli to shi ya zo a hadisi ya hada biyu sai ya ce kuma ya koyi da shi da haka wasu malamai suna ganin da liman da mamu da mai sallah shi daya duka za su faɗi wannan guda biyun ne amma kamar yadda muka ambata a mazhabin malikiya su suna da fahimta sabanin wannan suna ganin cewa mamu zai ce rabbana wa lakar hamdu liman ya ce sami allahu liman hamida da liman da mamu ba za su hada biyun nan ba amma mai sallah shi daya to shi ya samu ya hada guda biyu mun fahimta to wannan kenan to kaga yanzu a cikin sallah kamar yadda ya koro babukan yanzu an gama tsayuwa kenan an zo an yi karatun fatiha an yi karatun sura a tsakiya ba an zo an yi karatun amin za a ce amin ko ba za a ce amin ba daga nan sai ruku'u sai sujjada daga nan sujjada sai mi sai zama ko shi zama a cikin sallah guda nawa ne zaman cikin sallah guda nawa ne guda nawa ne biyu ne da wanne da wanne na zama tsakanin sujada da sujada da zaman tahiya su nan biyu ba da uku shi zama ne amma ba ba shi muke ishara zuwa ga zama zai iya zama kamar guda uku a cikin sallah akwai zama tsakanin tahiya da tahiya sannan akwai zaman tahiya ta farko sannan akwai zaman tahiya ta biyu don suna da nan bambanci an fahimta mai bambancinsu ban da siga Mm. idan mutum ya tsalla shi ta yi to ana iya yi ke da mai bambancinsu su ƙwararrun isra'ai mai bambancin cikin na ɗaya. ɗayawa ɗaya eh, wannan bambanci ne to amma fikin da ke ciki shi za ka yi to da shi shi zaman tahiya ta farko mai matsayin shi a wajen malamai suna ne ko farilla ko mustahabi zaman tahiya ta biyuwa ka ji bambancin su shi zaman tahiya ta farko daga farkon shi har ƙarshe sunna ne amma shi zaman tahiya na karshe sunna ne amma daidai lokacin da za ka ce assalamu alaikum ya zama farilla da za ka taho tun daga harko kana zaune kana zaune ka zo kawai za ka yi sallama sai ka miƙe sallaka ba tewa ka miƙe ka yi sallama daga tsaye ko saboda mai ka bar farilla da gangan mun gane to wannan zaman da ke cikin sallah akwai abubuwan da ake aikatawa a cikinsu akwai yadda shari'a ta ce a yi su to shine babin da imam malik ya na gaba babul amali fil julusi fis salati babin abin da ake aikatawa a lokacin da aka zauna a cikin sallah قال حدثني يحيى عن مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله ابن عمر وأنا أعبث بالحسباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال اسمع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنو فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنو قال كان إذا جلس في الصلاة وبع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أسابعه كلها وأشار بأسبوئه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى wa ƙala haka za ka na ya faru imamu malik ya karɓi wannan hadisin daga muslim ibn abi maryam shi kuma ya karɓo daga aliyu ibn abdurrahman al-mu'awi annahu ƙala ya ce ra'ani abdullahi ibn umar ya ce wata rana abdullahi ɗan umar ya ganni wa ana a'abathu bil hasba fi salati ana zauna ana zaman tahiya shi kuma yana wasa da wata yar karamar tsakuwa kuma a cikin sallah kaga ana zaman tahiya shi hannunsa yana wasa man sarabtu ya ce lokacin da na ƙara sallan nan ya sallama na hani sai abu umar ya hana shi an zalika ya ce karka ƙara yin haka ba a yin haka a cikin sallah wa ƙala sai ya ce masa isna ka ba ka da rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya sana'u daga yau in ka zauna zaman tahiya ka dinga yin yadda annabi yake yi faƙulti ya ce sai na ce masa wa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya sana'u ya manzan Allah din yake ƙala sai ya ce kana idza jalasa fi salati idan manzan Allah ya zauna a sallah zai yi tahiya wa za a kaffa hulyumna ala fahizihin yumna yana aza tafin hannunsa na dama a kan cinyarsa ta dama wa sabi a hukullaha sai ya dunkule 'yan yatsunsa na hannun daman duka idan ya dunkule su wa ashara bi usbu'ihi allati tali al-ibham sai ya miƙar da wannan dan yatsan nashi manuni wanda take bin babban dan yatsa mun fahimta kaga dunkula hannu yake haka sai ya haka mun gane a hannun da a hannun dama yake ma haka sai ya aza a saman cinyar dama to haka mutum zai yi in ya dora bisa cinyar ko haka zai yi akwai hadisi wanda ya zo cewa manzan Allah yana dora hannunsa ne akan kaifin zira'insa anan shi ne kaifin ku to kaga haka zai mun fahimta to kaga haka ake a dunkula hannun nan ya zo da kaifiya biyu wannan kaifiyar kaga cewa aka yi an dunkula hannu haka kenan sai a miƙar da wannan akwai kuma wanda yake hada babban da karami haka sai ya haka sai ya miƙar da su akwai yambanci aiku to yana yin haka wani lokaci wani lokaci kuma ya haka to idan ya yi haka ɗin kuma wani lokaci yana motsa ɗan yatsan wani lokaci kuma yana miƙar da shi mun fahimta to kaga manzo Allah yana haka idan ya zauna wa wada kaffahu al-yusra ala fakizihi al-yusra shi kuma hannun hagun sai ya dora shi a kan cinyarsa ta hagu kaga shi bai dunkule shi fida shi kawai yake haka muna fahimta sai ya wakala sai ya ce mashi haka za ka na ya faru haka manzan Allah yake to anan kaga wannan ya ba mu surai abinda manzan Allah ya ke da hannunsa a lokacin da ya zauna kamar yadda ya zo a cikin littafin sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na muhammad nasir bina albani ya kawo nasoshi wanda suke nuna cewa kamar da na ce shi dai wannan hannun haƙurin nan za a sanya shi a kaifi ne haka hannun dama afuwan a kaifi ka gaba haka mutum zai yi ba haka zai yi mun fahimta to sannan shi hannun dama ɗin za Allah yana shimfiɗa shi da zai biyo jikinsa ba haka yake ba a yakan sanya shi yadda mai biyo jikinsa da haka zai dora shi duka bisciniyarsa sai hannunsa nan duka tana bisciniyarsa amma shi na hagun shi ne yake miƙewa kaga akwai bambanci so wannan shi haka ake da shi wannan shi kuma sai a miƙe shi na hannun hagu din sannan kuma lokacin da ya haka din nan yana kallon wannan dan ya yatsan shi. da haka lokacin da mai sallah yake sallah daga tsaye ina zai kalla zai dinga kallon maudu'in sujud nashi wurin da yake kai goshin sanin yake kallo idan mutum yana sallah duk da wannan ba a malikiya su sun ce alƙibla a ce kallo duk wanda zai sa a malikiya in kai haka to ba za ka yi haka ba kawai haka za ka yi su abinda suka ce a kalli alƙibla a kun fahimta wanda shi ne zahirin malikiya da aka su haka a ake to amma abin da ya zo yadda manzan Allah yake shi ne yana kallon inda yake sa goshinsa da haka ga zai haka sai yana kallon wurin da yake sa so yi to duk lokacin da mutum yake sallah na ake so ya kalla amma idan ya zo yana karatun tahiya to kuma yanzu ba nan zai kalla ba ni zai kalla sai da yana kallon dan yatsansa mun gane bambancin to wannan haka ake wajen karatun tahiya wannan sawon tahiya ta farko da tahiya ta biyu duk haka ake ma hannuwa ko a motsa su ko a miƙe shi mun ji wannan ko sai ya ce wa haddasa ni an malikin an abdullahi ibn dinarin an na hu sami a abdullahi ibn umar wa salla ila jambihi rajulun ma jalasar rajul fi arba'i tarabba'a wasana falon man sarrafa abdullahi aba zalika alaihi faƙalar rajulu fa'in naka tafa'alu zalika faƙala abdullahi ibn umar fa'in ni ashtaki imamu malik ya karɓo daga abdullahi ibn dinari annahu sami abdullahi ibn umar wasalla ila jambihi abdullahi umar ya ji ya ji abdullahi umar wata rana ya yi salla a gefensa a rajulun sai abdullahi umar ya ga wani mutumin falamma majalisar rajulu fi arba'in lokacin da wannan mutumin ya zauna a raka'a ta hudu kaga ta ƙarshe ke na wadda daga ita sai sallama tarabba wata na rijilai da ya dusa irin zaman nan da hausa suke ce ma zaman harɗe musan zaman harde ku kuwa san zaman harde eh inda akwai wanda bai san shi ba a nuna yadda ake yi shi yawa zaman harde ke nan banda zama harɗe mai ake ce mai da hausa eh, zaman cin tuwo shi da zaman turbo a bacin turbo haka aka wanzu yawa wahala go ko bai wahala to sai ya ga cinan nan ya yi zama harɗe a tahiya sai ya zama harɗe yana tahiya falon man sarrafa abdullahi ba zalika alaihi lokacin da abdullahi da umar ya gama sallah sai ya aibanta aikin wannan mutunan, ya na masa kai abin da kai ba daidai ba ne ba faƙalar rajul sai wannan mutumin ya ce fa'in na ka taf'alu zalika to ai alagawa ta ba da kai ma na kana yin haka faƙalar abdullahi ibn umar sai abdullahi da umar ya ce fa'in ni ashtaki lokacin da ka gana yi wannan zaman ba na lafiya ne ba da lafiya mun fahimta kenan idan mutum baya lafiya ya zo zaman tahiya ya zai yi zama sai ya zaman harbi mun gane sai ya zaman harbi kamar da abladin umar a shaida shenayi ƙala wa haddasa ni an malikin an sadakata ibini anil mugira ibini hakimin hakimin na hura a abdullahi ibini umar. yarji fi sajadataini fi salati ala suduri qadamaihi falamman sarafa zakara lahu zalika faqala innaha laysat sunnatas salati wa innama af'alu hadha min ajli anni ashtaki imamu malik ya karbo daga sadaka ibn yasarin shi kuma ya karbo daga mugira dan hakim annahu ra'a abdullahi ibn umar ya ce wata rana ya ga abdullahi ɗan umar yarju'u fissa da ne yana ɗagowa a zaman da ake tsakanin sujjada biyu ɗin nan fissa lata a cikin sallah ala su duri ƙadamai sai gan shi ya ɗago ya zauna a kan cikin tafin ƙafafuwansa ya zauna ke nan. Hmm? eh yawa haka ke nan eh, ayyar nan ba ba shi ne tafin kawo ba to haka yi mun fahimta to falon man sarrafa a sai ya zauna haka falon man sarrafa da kare lahu zalika da ya kara sallah sai aka ce alaga ta bane ya mara kayi zaba haka sai ya ce inna laisar sunnatin wannan zaman ba suna ba ne ba a sallah a irin wannan wurin wa inna ma a falu haza min ajali anni ashaki na yi haka ne domin ba na lafiya an fahimta kaga wannan sai wani cewa a zama tsakanin sujjada da sujjada kuma ba a irin wannan zama ba a irin wannan zama to wani irin zama yake kenan eh tsakanin sujira da sujira? Eh, eh. ta shi wancan ya kai shi shi wancan wanda na zanna abin eh aga ba shi yau muke wanda ka yi eh yawa shi haka ake yawa tsakanin sujjada da sujjada zama kala biyu ne ake ba na uku ko dai ka zauna akan digadiganka ana ce mashi awu shi kuma a cikin sallah nan kada yake halatta a sauran wurare kuma baya halatta ko kuma ka zauna ka shimfi da kafar hagunka sai ka zauna samanta ita kuma kafar dama sai ka kafe ta mun fahimta ka kafe ta ta yadda yan yatsunka za ka lankwasa suna kallon alkibla to haka ake wannan zaman mun fahimta tsakanin sujada da sujada ce kenan to zama kala biyu kenan to amma duk bayan shi duk wanda ga gaya wani irin zama to ba irin da sallah ba ne ba kamar ya za a ga wani ya zauna cikin tafukan kafafuwan din yawwa wani ba sai ga ya hada su ya yi kurosin ɗinsa haka ya koya sallah gaba-gaba ba abinda manzan Allah bai koya ba to kala wa ni an malikin an abdurrahman ibn al-qasimi an abdullahi ibn abdullahi ibn umar annahu akhbarahu annahu kana yara abdullahi ibn umar yatarabba'u fi salati idza jalasa qala fa fa'altuhu wa ana yawma idhin hadithus sunni fala hani abdullahi wa qala inna ma sunnatus salati an tansiba rijlaka yumna wa tafniya rijlaka al-yusra faƙulci lahu fa'in naka tafi zalika faƙala inna rijilayya la tahmilani wannan hadisun imam ali ya karɓo shi daga malaminsa abdurrahman ibn al-qasim jikan sai na abubakar ne an abdullahi ibn abdullahi ibn umar ya karɓo daga abdullahi ɗan gidan abdullahi ɗan ubar annahu akhbarahu ya ba shi labari annahu kana yara abdullahi ibn umar ya tarabba'u fi salati idza jalasa cewa ya ga abdullahi ɗan umar yana yin zaman harɗe idan ya zauna don yin tafiya. ƙala fafa to ɗan da ya gaya babansa yana yin shi ba sai ya je wa ana yau mai izin ya ce a lokacin nan hadithus sinni ina da kananan shekaru a lokacin nan shi abdullahi yana da kananan shekaru fana hani abdullahi to da baban ya gan shi abdullahi dan umar sai ya hana shi wa kala sai ya ce mashi inna masunna abinda ke sunna a cikin sallah in ka zo irin wannan zaman an tansiba rijilaka al-yumna shine ka kafe kafarka ta dama wa tafniya rijlika al-yusra ita kuma kafarka ta hagu sai ka ɗan ta ka shimfida ta sai ka zauna a kanta kamar yadda malam Mansur ya nuna dazu fa qultu lahu sai na ce masa fa innaka taf'alu zalika amma kai ma kana yin haka fa Waƙala sai ya ce inna rijilaya la ta hamilani ya ce ai ƙafafuwa na ba sa ya ɗauka ta a irin wannan zaman saboda sufa da ya kama shi a lokacin to kaga ashe idan akwai wata lalura wanda za ta sanya mutum ba zai iya wannan zaman ba to babu laifi sai wani zaman wanda ba shi ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد annal qasim ibn muhammad arahum fita fi tashahhudi fa nasaba rijlahu al-yumna wa thana rijlahu al-yusra wa jalasa ala warakihi al-aysar wa lam yajlis ala sun thumma qala arani haza abdullahi ibn abdullahi ibn umar wa haddathani anna abahu kana ya fa’adu zalika wannan hadisun imamu malik ya karɓo shi daga yahya ibn Sa'idi, shi kuma ya karɓo daga ƙasim ibn muhammad cewa annal ƙasim ibn muhammad arahu aljulusa tashar hudu wata rana ya karantar da su ko ka ce ya nuna musu yadda ake zama a tahiya a lokacin da ake karatun tahiya saba rijilahu al-yumna sai ya kafe kafarsa ta dama Watsana rijilahu al-yusra sai lankwashe kafar shi ta hagu wajalasa ala warakihil aisar amma bai zauna akan kafar ba sai ya ɗan zoba kaɗan sai ya zauna a kan mazauninsa na hagu walam yajlis ala ƙadami bai zauna a kan ƙafar ba an bayanci wannan zaman? malamin su ka fahimci wannan zaman? yawwa haka ba yawwa akwai ya gan shigo? ta wata a ya a ran shi gani yawa ya yi haka eh to kaga ana yin haka to kuma saki kafar ka shimfiɗe ta gaba ɗaya ta damar ta hagudin ta damar ta da ba wacan ba ta damar eh ta koma a yawa ana yin haka kuma to kuma ana kwantar da ita ta fito nan gefen yawa to kuma ana yin haka kun gan shigara uku to ana yin haka amma shi wannan zaman sai a tahiya ta ƙarshe ake yi shi a sallah mai zama biyu kamar wasu sallah ke nan kamar sallar ishayi kamar sallar magani amma sallah mai zama ɗaya kamar sallar asuba kamar sallar juma'a kamar sallar idi duk ba a irin wannan zaman mun fahimci banbancin? to sun makara to bayan da ya koya musu yadda ake wannan zaman sai ya ce a rani haza abdullahi ibn abdullahi ibn umar ya ce nima abdullahi ɗan gidan abdullahi dan umar shi ya koya mun wannan zaman wa haddasa ni ya kuma ce min anna abahu kana ya fa'alu zalika cewa mahaifinsa ya kasance yana yin haka to wannan su ne yadda ake zama a cikin sallah kenan zama kala da muka samu gaba daya wannan suka halatta biyar ko kala biyar sun kai biyar da wanne da wanne yawwa su ba da kala biyar to wannan su ne yadda ake zama a tahiya a cikin sallah ko zama tsakanin sujjada da sujjada duk wani zama wanda ba ɗaya daga cikin waɗannan ba ba daidai ba ne ba kunga kuma ana yin waɗannan zaman wanda ba su ruhu to ba daidai ba ne ba amma irin wannan zaman shi ne wanda ya zo a sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma ake son mutum ya yi a lokacin da yake yin sallah Allah samu dace to wannan babin shi ma ya kare idan Allah ya kai mu mai zuwa tunda an yadda ake zama to kuma imam Malik zai shiga da mu abinda ake karantawa shine ita tahiyya din idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi babu shahudi fi salati a kira sallah wa Hmm. idan an samu matsatsi mutum ya kasa irin wannan zaman wannan ya zama da lura kenan sai mutum ya wanda ya samu amma inda mutum ya samu ah, alawus yadda zai iya yin sa to shi ya fi soyi